Տեղական ժամանակով ժամը 15-ն է, հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի արտգործնախարարությունն արձագանքել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի ելույթին։ ԵԱՀԿ-ում Սլովակիայի նախագահությունը հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ եւ կայուն կարգավորմանը բանակցությունների միջոցով։ Փախստականներին մտահոգող հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ բնակարանային հարցը։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում մեկ ոչ դեղապատ ստենդը փոխարինվել է դեղապատ ստենդով։ Քարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել ասմունքի շրջանային փուլը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդում Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ելույթը եւ սատարում Ղարաբաղյան ղեկավարման խնդրի շուրջ նրա կողմից արտահայտած դիրքորոշմանը։ Այս մասին ասված է նախարարության մամլոյ ծառայության մեկնաբանության մեջ։ մեջ. Չափազանց կարևորում ենք այն, որ ռուսական խորհրդարանի վերին պալատի ամբիոնից եւս մեկ անգամ հաստատվել է Երևանի հավատարմությունը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերի եւ սկզբունքների հիման վրա, ինչպես նաեւ հնչեցվել են մտահոգություններ Ադրբեջանի ապակառուցողական քայլերի կապակցությամբ, որոնք խաթարում են խաղաղությունը եւ կայունությունը տարածաշրջանում։ Արցախի իշխանությունների համար կարևոր առաջնահերթություններ են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը զուտ քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով, ինչպես նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների պահպանումն ու խորացումը, որոնց բաղադրիչ մասն ենք ասում Արցախի եւ Ռուսաստանի ժամանակի փորձությունն անցած ավանդական բարեկամական կապերը, մասնավորապես ասված է արտգործնախարարության մեկնաբանության մեջ։ մեջ. Փորձագետ Արման Նավասարդյանը անդրադառնալով Մոսկվա մեկնած հայկական պատվիրակության եւ մասնավորապես Արարատ Միրզոյանի Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նիստում ունեցած հայտարարությանն ու այն շեշտադրմանը, որ Բաքվում հակահայ միջոցառմանը մասնակցել են ռուսաստանցի գործընկերներ, մասնավորապես նշել է. Այն ինչ որ ասվեց դա վաղուց պետք է ասվեր, դժբախտաբար Ռուսաստանում կան ուժեր, որոնք ամեն ինչ անում են երկու երկրները իրար հաշճակատելու համար։ Կան ուժեր, որոնք ներկայացնում են տրանսատլանտիկ ֆինանսական կազմակերպությունների շահեր, որոնք նաև Ադրբեջանի հետ վարում են այնպիսի քաղաքականություն, որ բացարձակապես չի բխում մեր ազգային շահերից։ Ինքան կեղտոտ ենքան խորաման քաղաքականություն է վարում Բաքուն։ Կաշառում են, խափում են, եւ ճիշտ ասեց Միրզոյանը, որ այն ինչ արվել է, դա բացարձակ պայուսակապես չի բխում ոչ միայն մեր պետականության շահերից, որ երբեք Հայաստանը չի կարող դրա հետ հաշտվել, այլև չի բխում մեր երկու երկրների հարաբերություններից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Փետրվարի 24-ից մարտի 2-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 3000 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն կիրառելիորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Միայն Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հարցը չէ, որ պետք է քննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը։ Նրա խոսքով հստակություն պետք է լինի հիմնախնդրի լուծման վերաբերյալ։ Քաղաքագետը նշել է, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Ստեփանակերտում հստակ ներկայացրել է, որ մենք նպատակ չունենք Ադրբեջանին հող տալ։ Ըստ Մամվել Սարգսյանի պետք է Ադրբեջանին զրկել նախկինում ձեռք բերված իրավունքներից։ Քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանը շատ վատ վիճակում է հայտնվել։ Տարիներ շարունակ նրանք շփման գծում սադրանքներ էին անում, ռազմական դիվանագիտություն էին կոչում, եւ դա աշխատում էր որպես ճնշման լծակ Հայաստանի վրա։ Հիմա արդեն նրա համար շատ ավելի դժվար է նման բան անել եւ դրանից քաղաքական օգուտ ստանալ։ Ձգձգվող հակամարտության կարգավորումը բարդ խնդիր է, որը տարածաշրջանային համատեքստում կայունություն, ակտիվ երկխոսություն եւ հասարակությունների առաջ ընթանալու պատրաստակամություն է պահանջում։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Սլովակիայի արտաքին գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը։ Վերջին ժամանակներս մենք առաջընթացի նշաններ ենք տեսնում եւ զգուշավոր լավատեսություն ենք ցուցաբերում այս առիթով։ Շփման գծի եւ պետական սահմանների երկայնքով զոհերի թիվը նվազել է։ Մենք նկատում ենք Երևանի եւ Բաքվի ձևավորվի միջև բարձր մակարդակով երկխոսության կանոնավոր բնույթ, եւ այդ իրադարձությունների արդյունքը նպաստում է ԵԱՀԿ տարածքում կայունության ամրապնդմանը, ասել է Լայչակը։ Նախարարը նշել է, որ ԵԱՀԿ-ում Սլովակիայի նախագահությունը հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ եւ կայուն կարգավորմանը բանակցությունների միջոցով։ Ստեղծված նոր իրավիճակում Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման նոր հնարավորություններ են բացվում, ասել է ԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան նախկին համանախագահ, ներկայումս ռուսաստանյան իրավաբանական ընկերության աշխատակից դեսպան Ջեյմս Օրլիքը։ Կարծես թե նախագահ Ալիևն ընդունում է, որ նոր հնարավորություններ են բացվել։ Հավատացած եմ, այս պայմաններում համանախագահներն աշխատում են երկու պետությունների ղեկավարների միջև պաշտոնական գագաթաշով կազմակերպելու ուղղությամբ։ Պաշտոնաթող դեսպանն ընդգծել է, որ չի կիսում այն կարծիքը, թե Մոսկվան հետաքրքրված չէ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մեջ։ Նրա խոսքով ժամանակի ընթացքում Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ թե սարճում է, այլ դառնում է ավելի վտանգավոր։ Սումգայիթյան ցեղասպանության հերթական տարելիցն առիթը անդրադառնալու կոտորածից մազապուրց եւ հայրենիք վերադարձած մեր հայրենակիցների հոգսերին, որոնք են փախստականներին հուզող հիմնական խնդիրները եւ ինչ լուծումներ են նրանց առաջարկում պետությունը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Փախստականներին մտահոգող հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ բնակարանային հարցը։ Ողբերգությունից 31 տարի անց էլ փախստականներից շատերը շարունակում են ապրել անմխիթար պայմաններում։ ԼՂՀ փախստականների միություն հասարակական կազմակերպության Ստեփանակերտի ներկայացուցիչ Ռուզաննա Ավակյանը մեծ զրույցում պատմեց, որ 1988-90 թվականներին Արցախում ապաստանած մեր հայրենակիցներից շատերը տարիների ընթացքում հեռացել են երկրից։ Անցած տարի կազմակերպությունը նախաձեռնել էր այցեր փախստականների ընտանիքներ, նրանց կենսապայմաններին ծանոթանալու համար։ Ռուզաննա Ավակյանի հավաստմամբ իրենք այցելել են 4290 ընտանիքի, որոնց գերակշիռ մասը շուրջ 70%-ն ապրում էր ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Նրանք Ռուզաննա Ավակյանի փոխանցմամբ վիրավորված են պետության վերաբերմունքից։ Իրենց հիշում են միայն ողբերգության հերթական տարելիցը նշելու օրերին, ինչին հաջորդում է անտարբերության հերթական տարին։ Մենք փորձեցինք աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամ Սամվել Ավանեսյանից տեղեկանալ, թե իրականում ինչ մեխանիզմներ է առաջարկում պետությունը թաղստականների բնակարանային խնդիրները լուծելու կամ բնակարանային պայմանները բարելավելու համար։ Փաստորեն մինչև 2015 թվականը լուրջ հնարավորություններ չկար, հետևաբար նաև ծրագրեր չկային բնակարանային խնդիրները լուծելու փախստականների։ 2015 թվականից ներդրվեց մի նոր ծրագիր՝ հիպոթեքային վարկերի սուբսիդավորման ծրագրի մասին է խոսքը։ Ոչ միայն վարկերն են սուբսիդավորվում, նաև մասնակի տրամադրվում է կանխավճարները, եթե խոսքը վերաբերում է բնակարանի ձեռքբերմանը։ Նշեմ, որ խոսքը կառավարության այս տարվա փետրվարի 1-ին ընդունած որոշման մասին է, որով սոցիալական որոշ խմբերի, այդ թվում նաև փախստականներին, ընձեռվում են հիփոթեքային վարկավորման բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակարանային պայմանները բարելավելու արտոնյալ պայմաններ, բայց Ռուզաննա Ավակյանի խոսքով այս գումարը նույնպես անհասանելի է փախստականներից շատերի համար На сегодняшний день как таковых программ больших нету для беженцев. Այսօրվա դրությամբ փախստականների խնդիրների լուծման ուղղված համալիր ծրագրեր չկան, կա կառավարության որոշում, որն առաջարկում է առանց տոկոսադրույքի վարկ բնակարանի ձեռքբերման նպատակով։ Որոշման համաձայն կանխավճարի 10%-ը վճարում է փախստականը, 20%-ը պետությունը, բայց ամեն օր մարդիկ գալիս են ինձ մոտ, ներկայացնում իրենց սոցիալական վիճակն ու ասում, որ այդ 10%-ն էլ անմատչելի գումար է իրենց համար այ եթե այդ գումարը նույնպես ներառվեր մայր գումարի մեջ եւ վճարվեր ըստ ամիսների, ապա այդ դեպքում առաջարկն ավելի մատչելի կլիներ փախստականներին։ Он никак не доступен для многих беженцев։ Նախարարը մեծ զրույցում ներկայացրեց խնդրի լուծման եւս մեկ տարբերակ։ Իրականացվում են վերակառուցման աշխատանքներ հանրակացարաններում, այսինքն հանրակացարանային տիպի շենքերը վերակառուցվում եւ դառնում են բազմաբնակարան շենքեր, բարձր որ արդյունքում որոշ ընտանիքներ դուրս են մնում այդ շենքերից, որովհետեւ լրացուցիչ այդ տարածքները օգտագործվում են թե սանհանգույցների, թե սպասարկման որոշակի ինչ որ խնդիրների լուծման համար, այն ընտանիքները, որոնք հանրակացարաններ ընտանիքներից վերակառուցման արդյունքում դուրս են մնում, այդ ընտանիքները բավարարում են բնակարաններով, ասենք այլ շենքերում եւ այլն։ Բայց ցավոք այս լուծումն էլ բոլորին չի վերաբերում։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում կառավարությունը նոր ծրագրեր կառաջարկի ուղղված փախստականների բնակարանային խնդիրների լուծմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ընթացիկ տարվա մարտի 1-ից Արցախում սրտի անհետաձգելի վիրահատության Stanford Life ծրագրի զարգացման նպատակով անվճար պետական պատվերի շրջանակներում մեկ ոչ դեղապատ ստենտի տեղադրումը փոխարինվում է մեկ դեղապատ ստենտով։ Միաժամանակ հիվանդները երկու ամիս հնարավորություն կունենան հիմնական դեղերի ցանկից ստանալ հակաթրոմբային եւ հակախոլեստերինային դեղեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Անցյալ տարվանից են աշխատանքներ տարվել տենտերի գների նվազեցման ուղղությամբ եւ արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվել այն ձեռք բերել սահմանվածից 70000 դրամ ցածր գնով։ Նախորդ տարում Արցախի առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնի անգիոգրաֆիայի բաժամունք է դիմել 380 քաղաքացի, որոնցից 272-ը ենթարկվել է կորոնարանոթների անգիոգրաֆիկ հետազոտության, 133 հիվանդի տեղադրվել են 164 ստենդ։ Անգիոգրաֆիայի բաժամունքի վարիչ Գևորգ Ամիրջանյան Սիմոնյանի խոսքով 2019 թվականի մարտի 1-ից սկսել է Stand for Life ծրագրի շրջանակներում սկսել է գործել նոր մեթոդաբանություն, այն է նախկինում սրտամկանի սուր ինֆարկտը էստե էլևացիա վախտորոշմամբ հիվանդներին մեկ ոչ տեղապած ստենց Stand for Life ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում էր անվճար այդ ոչ դեղապատ ստենտը ներկայումս առողջապահության նախարարության հիվանդանոցի համատեղ ջանքերով հնարավորություն է ընձեռնվել փոխել եւ տեղադրել դեղապատ ստենդ նույնպես անվճար հիմունքներով Նախկինում մեկ ոչ դեղապատ ստենդի տեղադրման համար հիվանդը վճարում էր 440 հազար դրամ, իսկ պետությունը 660։ Եթե նախկինում միաժամանակ երկու ստենդի տեղադրման համար հիվանդից պահանջվում էր 640 հազար դրամ, ապա այժմ 480 հազար դրամ։ Այդ ստենտերը ընդհանրապես աշխարհում կա այսպիսի պրակտիկա, բոլոր միջամտությունները, ինչպես պլանային, այնպես էլ սուր ինֆարկտների ժամանակ ցանկալի է արդեն իսկ վերջին 2018 թվականի տվյալներով ցանկալի է իրականացնել դեղապատ ստենտերի միջոցով, եթե կա այդպիսի հնարավորություն եւ շատ լավ է, որ մենք նույնպես անցանք այդ դեղապատ ստենտերին եւ ընդհանուր առմամբ տարբերությունը մեծ է հետագայի առումով հատկապես Նշենք, որ 2018 թվականին այն գեոգրաֆիայի բաժանմունքում 26 հիվանդի կատարվել է ստորին վերջույթների էնդովասկուլյար միջամտություններ։ Վիրահատություններն իրականացվել են ավստրիահայ հայտնի անոթային վիրաբույժ Արա Ուղուրլյանի մասնակցությամբ։ Մեր ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության դերը այստեղ իհարկե անգնահատել է, որովհետև կարելի է նշել առաջնային պրոֆիլակտիկայով զբաղվում են իրենք։ Հիվանդանոցի ստացիոնար ծառայությունը հիմնականում զբաղվում է հիվանդների արդեն դիմաց հիվանդների հուժմամբ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Կարվաճարի Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել ասմունքի շրջանային փուլը, նվիրված Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանային փուլին մասնակցում էին աշակերտներ շրջանի Ակնաբեր, Տադիվանք, Զուար, Հավսաթաղ, Նոր Բրաջուր, Նոր Գետաշեն, Նոր Էրքեջ, Նոր Խարխափուտ, Նոր Վերինշեն եւ Խարվաճար համայնքներից։ Մրցույթն անցկացվում էր 2, 11-ից 14 եւ 15-ից 17 տարիքային խմբերով։ Մրցույթին մասնակցող աշակերտները ներկայացրին ամենայն հայոց բանաստեղծի հայտնի ստեղծագործություններից՝ բանաստեղծություններ, հատվածներ Թմկաբերթի առումը, Անուշ, Պոետն ու Մուսան Սասունցի Դավիթ պոեմներից։ Աշակերտների ասմունքը գնահատող ժյուրիի կազմում էին տարբեր համայնքների դպրոցների հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչներ, ովքեր աշակերտների ելույթները լսելուց հետո վերլուծեցին դրանք, դիտարկումներ եւ ուղումներ արեցին, խորհուրդներ տվեցին երեխաներին։ Ժյուրիի անդամների քննարկումների արդյունքում յուրաքանչյուր տարիքային խմբից ընտրվեցին 3-ական աշակերտներ, ովքեր կներկայացնեն շրջանը ասմունքի հանրապետական փուլում Ստեփանակերտում։ Նշենք, որ մրցույթն ամենամյա է, այնտեղում կազմակերպում է շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժինը։ Մրցույթը նպատակ ունի դպրոցականների շրջանում պահպանել եւ տարածել հայ գրական ժառանգությունը, խրախուսել աշակերտներին ճանոթանալ եւ սովորել հայ տարբեր գրողների ստեղծագործություններ։ Տեղեկացնենք, որ շրջանի տարբեր դպրոցներում այս օրերին կազմակերպում են միջոցառումներ նվիրված հայ մեծանուն գրող Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանրապետության տարածքում կան փակ եւ դժվարանցաների ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է։ Սոթ-Քարվաճար ավտոճանապարհը եւ Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի Գորիս-Սիսյան հատվածը փակ են կցորտիչով բեռնատարների համար, իսկ մարդատարների համար դժվարանցաների։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ծմերային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տեղեկության համաձայն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է անպամած եղանակ, օրվա երկրորդ կեսին տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում մինչև 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարաբարևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 6-ից 11 աստիճան։ Տակություն։